nova in cutimoin oni al prenu per etai celloi Carlo vecchias matene ciam ie la sama horo automate brosas la dentoin, in cafon, scafon cun mal multe da sucero collecta sien obiectoin, in ca iras al la bus halteio cele alla laboro se eble li sidas ciam sur la sama sed loco en la veturilo. En la officeio li plenumas plurain agoin ciui egale ripetigas ciu tage. Ie la tagmezo li tagmanjas. Vespere li promenas cun la hundo dum duon horo. Uno foie en ciu semaino li shatas cun sidi cun amicoi por bierumi cae conversi. Carlo estas ordinara, normala homo, kiel mi cae vi. Ni ciui, ciu tage, repetas grandan quanton da agoi, sintenoi cae pensoi, niaen aciritain cutimoin. La homo estas sclavo de la cutimo, estas proverbo cium traducis Zamenhof mem ciu vere sclavo? Cutimoi povas helpi au mal helpi la homan vivon. Se ili farigas obsedai cae rigidai, certe ili catenas nin al turmenta viv maniero. Sed se oni successas flexi ilin, cae electi sana in cutimoin, tiam oni povas spari al ni multe da energio cae zorgoi de tempo al tempo venas al ni en la capon la ideo al preni novan cutimon. Legi plimulte da libroi, planti etan legom giardenon, practici regula in corp exerzoin, trinci plida aquo, sendi postcarton al amica esperantisto. Citio estas sanae cutimoi, sed ne ciam estas facile en meti ilin en nian ciutagan vivon. Britei esploristoi, faculoi pri psicologio de conduto, recomendas trafain strategioin porque ni successu havigi al ni novain cutimoin. 1. Acumuli cutimoin. Plei practica maniero aciri novan cutimon estas ligi gin al iam existanta cutimo. Exemple, post la matencafo practici meditadon, au dum la dentobrosado stari dum quelcae secundoi sur unu sola piedo. Du, comenci modeste. Por al preni novan cutimon, faru gin kiel eble plei facila en la comenzo. Exemple, comenzu per ne longa piedirado, cae progressu iom post iom. 3. Faru ciu tage. Estas pli facile al cutimigi al ciu taga piedirado ol al frequentado de gimnasticeio du foie en ciu semaino. 4. Faciligula aferon estas pli facile havigi al si novan cutimon se oni forigas baroin. Exemple, se oni electas corp exerzoin fareblain heime, ili pli facile farigas cutimo ol se oni devas iri gis gimnasticheio. Quin, donu al vi mem recompensoin. Con plesuro, novae cutimoi alvenas pli facile. Exemple, audi musicon dum piedirado faras la novan corp exerson pli plesura. Tiui estas simplei, practicae consiloi. Ni memoru alian universalan frason cion Zamenhof vortigis ancau en nia lingvo. Cutimo estas dua naturo